Negecos. Prea au văzut astăzi toate neamurile în cetatea lui David, când Duhul Sfânt s-a pogorât în limbi de foc, precum grăitorul de Dumnezeu Luca a spus, că zice, adunați fiind ucenicii S-a făcut sunet ca de o suflare ce vine repede și a umplut casa unde erau și sunt și toți au început a vorbi cu străine graiuri, cu străine învățături, cu străine porunci ale